PT Radio Istana Siar FM Bujunegoro mempersembahkan cerita jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Bali Tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Mbah Dono, perawan warung lesehan. Sore-sore ning lapangan akeh koncone. Rame-rame main voli mungsuh koncone dhewe. Bubar main jejagongan nang pinggir lapangan ngiras ngetus kringet sak durunge adus. Wektu semono aku lungguh jejer karo Wanti. Bocahe pancen manis, sumeh sopan tur duwe talenta. Yen tak sawang saka ngiringan Wanti iku pancen pantes sinebut kembang desa. Wanti pawakane atletis. Pas kuwi dheweke ngomong. Trop eh, wis dia pacar to? Wong, jawabku cekak mergo tak sambi maca SMS. Lah sabene kae katik boncengan karo cewek ngalor ngidul. Kuwi rak kancaku sekolah. Ora ngono sajane ana apa to? Halah, biasa canon ngomongno cinta. Wayah surup aku mulih HP abis. Dilalah tekan omah aku disrengeni simbok jarene tumindakku kurang bener. Orang ngono, dolan kok ora wayah. Wes cumpet kok isih dagduk nyampluk ibal. ranjine ngaji mumpung apa piye? Lagi olahraga lho, Mbok. Aku madoni karo ngindit bal. Lho, nek dikandani rak madoni, kudune lak malah dititani to. sakwise adusaku banjur lengo wanginan mergo semayan api lunga ning jenegara karo paimin let sedelok simbok mlaku liwat ngarep kamarku karo walok alah hmm, ambumu tek wangi tenan api lunga ning ndi to le dolan ning alun-alun jenegara mbok Aja dolan to lele, iki ngono wayah sandi olo. Zaman internet wis ra usum sandi olo, Mbok. Bocah dikandani wong tua kok tansah bantah. Aja ngono le, senajan kaya apa wong tua mono iki ya bebasan pangeran Katon. Nek kok bantah, bakal nemoni susah. Nek Mbok percaya yo uripmu bakal nemoni mulya. Wis wis, Mbok, kok malah ceramah kaya kiai. Hmm. aku getun metutu kaya udun nanging aku ora bisa ngempet nepsu omongan sak rene wis kadung janji karo Paimin aku nekat budal dolan wis sida budal tro sida mbok menawa oleh rezeki sapa ngerti mbok Ati-ati iki ngono malam Jumat lagi, nepake geblake paem Em. Alah, Mbok, Mbok. Ngono kuwi rak tahayul, sandi Allah kah malam Jumat kah? geblake Pak eh, kah? Kabeh omongane Simbok tak bantah. Aku nuli nuntun sepeda motor. Wayah sandi olo dinane malam jemah legi. Hawane sumuk merga langite mendung mangklung mandhuwur kampung. Saking kesusuku aku lali mangan uga lali pamitan simbok. Sepeda tak starter. Ning dalan sepedaku melaku jejer karo kendaraane Paimin. Tanko capo, budalku ngliwati kuburan petenge amit-amit. Dilalah ning sanding gapura kuburan ketok ana wong ngadeg sajaya golek nunutan. Areng wis cedak tak lirik mak sret. Sak rene ketok rupane elek. Aku gaginan ngebut ninggal lagi. Lep sedelok wis tekan alun-alun. Sepeda tak parkir no ngarep warung lesean. Paimin langsung deprok lesean. Nong kloso plastik jejeri bocah wedok. Aku ungap-ungup koyo ketek dituluk, tak sawang bakule setengah tuwa wedhane kandelero-lero lambene abang kaya dubang ora pati suyaku disapa ngersakaken ngunjuk menapa nggih Mas basane bakule dialus-alusno suarane dikenes-kenesno aku gaginan mangsuli kopi campur jahe setunggal Mbak Yu tak delok paimin umek karo cewek Sakjane aku ngiri nanging aku kelingan karo siswanti. idep-idep mak bedunduk ana bocah wedok ngadeg ning sandingku karo mesem guyu. Rejengane cetha yen ABG bareng tak tamatno jebul rupane ayu. Pawakane lencir kuning, pacakane gaul, kaos sing ngapret celanane pating pecetep, memper lemper. Sakwise katekan ABG swasana dadi beda. alam dadi samar sepi samun gitok mengkorok serem. Paimin marani aku dheweke pamit ape ngeterno ceweke jarene ape butuh tuku pulsa Batinku kebeneran, Bocah wedok sing lagi teko iku mandeng aku banjur kedep saja ape ngajak omong Ayo nglencer Mas mosok cangkruk tok Lencer yo nglencer nanging kenalan dhisik to. Jenengku Santi Mas Pas salaman tangane Santi krasa anyep Sakwise mbayar wedang kopi aku mboncengno Santi karepku ape golek paimin utuhku mamirno cewek iki ora nyono ora ngira santi ngamplok ning gegerku kaya tas rengsel pasir wengi kahanane peteng sepi tur grimis santi bisi iku pengku mastra saiki ayo mampir ngiyup ning omahku ya nek wae la omahmu ndi lah kae ana gapura mlebu lah sing padang kuwi omahku hawa ora lok Waktu iku dalan sing tak liwati alus temoto Edi Penny. Akeh petetan pot kembang maneka werna. rasaku kene iki kuburan sing tak liwati dek mau sore santi jawil gegerku omahmu sajae si anyar ya santi pengen iya mas omah iki khusus kanggo aku malah sing garap warga desa kanthi cara gotong royong aneh tapi ono omah anyar biasane mambu cet nanging omah iki kok malah ngondo kembang telon. Lawang jero pas dibuka muni. Santi iki jebul ayu rupane uga apik atine. Buktine dheweke nyuguhi sego komplit sak ngombene. Monggo didhahar menika unjukane. Kandane Santi ngalem banget. Katik lungguh mepet nang kursi dawa. Ah, segonong piring ketok e anget nanging ora ana ambune tur anyep nyenyep bareng tak mangan rasane kaya lemah iki unjukan kopi gaweanku lho diunjuk ben ora keselek kopi nong cangkir agenan tak umbi tan kocapo rasane suguhan kaya banyu linet dadine ora tambah seger nanging tambah mendelik bareng ape tak protes aku kedisian rayuane Santi ngomong karo mepet no awake. Aku dadi salah tingkah. Rasaku suwe-suwe rupane Santi tambah ayu kaya bintang sinetron. Sabanjure ora pati sadar. Elingku aku digelut kaya ula karo welut pindho manten anyar. Trah bocah nek kadung bejo ya kaya aku iki. Dumadakan ana swara bayi nangis kepiyer. idep-idep Santi ngadeg nyet mlaku mlebu marani bayi. Deweke ame pesen omongan kanggo aku. Mas, aja ngalih, aja plengaan, aja gendeman ya, Mas. Ya, aja kuwatir. Bareng tak enteni sawetara ora ana. Sebawa suwe-suwe aku lali piwelinge Santi. Waktu iku aku plengaan jur celuk-celuk. Santi, Santi, Santi. Idep-idep mak prepet-prepet. Aneh tapi nyoto. Kahanan wah kabeh. Sing mau ngetur glandur dadi malih anyep peteng dedet. Sing maune kursi dawa empuk mentul-mentul saiki malih klekeran ning undukane kuburan. Santi tak grayai wis ora ketemu, tapi sing ketandak maesan gimbal inep. Cangkemku krasa molo-molo, bareng tak rogoh jebul isine lemah. Layon kembang lan campur tas kresek. Aku njur nyongko kedadian iki mergo kualat mbok utawa cah nyegat nong kapuro. Apa tumon? tumon? Goro-goro ngebut aku didemeni bangsa lelembut. Uh, <laughs> Pasar aku diceritani Paimin jarene tau ana kedadian ana prawan bobot wetenge wis gedhi. Dilalah bayine mati nang jero weteng. Bocah prawan mau banjur gayut tuwuh ngombe racun nang kuburan. Sadurunge mati konangan bareng ape ditulungi prawan mau munamuni. Aku aja kok tulung sisan mati, mati mesisan, Sisan mati. sakrene warga kono ora ana sing kenal jenenge ora ana sing weruh asal usule mulane maisane ditulisi santi merga metu saka tembunge mesisan mati ewa semono lelakon iki ora tau tak critakno sapa wae kejaba karo radio istana cukup semene critane mbah dono bersama tim cimat